Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Današnja tema nam je Nepokoreni grad 2011 koji se ove godine održava po šesti puta, a gošća koja će nam predstaviti događanja i uopće ispričati o potrebama i razlozima pokretanja festivala je Vesna Viluz iz Udruge za kreativni razvoj domaći. Dobar večer. E, dobar večer, lijepi pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Karlovca i hvala što si me pozvao u emisiju. Ovogodišnji festival nezavisne kulture Nepokorene grad obilo je događanjima kao što su predstave, performansi, projekcije, predavanja, glazbeni programi. Koje programe ćete pohađati na festivalu Nepokoreni grad 2011? Pa na ovogodišnjem Nepokorenom ću najvjerojatnije otići e, na neku predstavu ili performans onako slučajnim odabirom najvjerojatnije tamo oko vikenda i definitivno bih htio pohoditi na jednu glazbenu večer jednu od dvije sad, ne znam na koji ću baš. Moram se odlučiti još. Možda bih htio vidjeti malo više street arta zapravo, jer mislim da se niko u, gradu još nije tome dovoljno posvetio, ali osim toga stvarno mislim da je program više nego raznoliki i bogat i da se može naći nešto sa svakog. Art radionicu sam pohađao, isfurali ste prošle godine <laughs> na Korani, šta su, bio Confusion ili dečki iz Zagreba koji su puštali dubstep, ja sam bio oduševljen. I eto, samo da bude još kuješ, može više glazbice, može malo onak bolji izvođača, recimo, još da se isfora tak dobrih i mislim da bi to bilo super. Pa ono, tu su isto bili ovaj, festivali kao amaterskog filma u Kohibi, što je bilo super, bilo je dosta ekipe, bilo je i ovi stranci isto što su došli, imali su isto neku art radionicu, to me eto isto ovaj, oduševilo. mislim ono, za svakog nešto kuviš, ja nisam jedini. Skoro sve od arta radionica do i na jednom i na drugom, sad je, sad treći. Bilo bi dobro svega i svačega alternativnog, šta, šta bi bilo dobro? Grafiterstvo, tog nema recimo, baš toliko. To je bilo dobro. Planiram vidjeti handmade izložbu i to baš cijeli dan, čak mislim da ću 6 sati ostati na predavanju u centru za mlade na Gazi. A inače mislim da će biti na večer na ovim glazbenim programima. To znam od prije, to je bilo jako dobro. Do sada mi se sve ovo činilo jako dobro i mislim da bi program trebao ostati na tome. Jedino da bude, ne znam, bogatiji sljedeće godine od sada tako da se ide u tom smjeru. Za početak, e, šta možeš sama reći o festivalu? Mhm. Ovogodišnji festival nezavisne kulture Nepokoreni grad e, održava se e, šesti puta u gradu Karlovcu u organizaciji udruge domaći. Započeli smo dakle prije šest godina s nekakvom idejom, odnosno misli, vodiljom ili ciljem gdje smo htjeli oživjeti neiskorištene, odnosno napuštene javne gradske prostore sa posebnim naglasom odlaskom na prostore unutar stare gradske jezgre i, i ili u neposrednoj blizini stare e, gradske jezgre obzirom da e, smo prepoznali da, da su ti prostori nekako naj neiskorišteniji e, unutar grada Karlovca usred nekakvih e, društveno-urbanih dinamika koje su se e, dešavale tijekom proteklih desetljeća, no također osim samog oživljavanja smo htjeli i potaknuti građane da sami promišljaju o načinima i mogućnostima promjene života u gradu, odnosno promjene i ponove uporabe tih e, javnih prostora koji nažalost stoje neiskorišteni. Tako smo tijekom zadnjih 5-6 godina otkako e, organiziramo ovaj festival Nepokoreni grad, organizirali zapravo e, niz događanja u području nezavisne e, kulture bilo da su to e, bile produkcije ili nekakvi istraživalački e, aktivnosti i projekti, e, znači bilo produkcijskog ili istraživalačkog karaktera, a svi oni su bili nekako vezani za te napuštene prostore pa smo tako e, radili na ulicama, trgovima. U prvim godinama su bile neke aktivnosti u e, napuštenim vojarnama poput Frankopanske vojarne. E, zatim smo nekoliko godina za redom koristili <clears throat> one, prostor hotela Korana koji, nam, koji je zasigurno svim Karlovčanima E, veliki trn u oku. E, zatim jako puno smo koristili prostore e, parkova što <clears throat> činimo i ove godine. E, također neke e, e, prostore ulica, odnosno <clears throat> znači ulice u staroj gradskoj jezgri i tako, i tako dalje. Dakle, nama nije želja nuditi gotova rješenja. Mi ne organiziramo aktivnosti u smislu da predlažemo konkretne rješenja šta napraviti, ali samo želimo potaknuti građane da temeljem aktivnosti koje se događaju na e, tim određenim prostorima i sami promisle i vide e, kako bi nešto moglo biti drugačije, e, šta bi se dalo promijeniti, šta mi sami možemo u tom smislu učiniti i tako dalje. E pa u tom smislu dakle nastavljamo i ove godine, ovogodišnje izdanje festivala traje 7 dana <clears throat> od 22. do 30. lipnja i u istinu smatramo da smo u ovoj godini isplanirali, odnosno da ćemo ponuditi e, građanima Karlovca vrlo bogat i vrlo, vrlo e, e, raznovrstan program, te se iskreno nadamo da će se građani odazvati i da ćemo na kraju biti svi zadovoljni sa učinjenim. Možemo li izdvojiti nešto, obzirom da je u program ove godine broj preko 30 različitih događanja? Tako je, ove godine e, preko 30 različitih događanja, kao što si rekao i sam na početku tu ima e, predstava, performansa, glazbenih večeri, izložbi, predavanja, pa možda je nekako najbolje da tematski po određenim skupinama e, nabrojim i opišem pojedine aktivnosti. Festival dakle počinje e, sutra u srijedu 22.6. sa e, radionicom sve popularnijeg parkura ne radi se dakle samo o jednoj radionici, nego počevši od srijede, a završno sa nedjeljom e, će se održati taj ciklus, e, svakodnevni ciklus radionica, počevši od 6 sati poslije podne pa negdje do, do 8-9 e, na večer za sve zainteresirane sastanak je dakle ispred sportske dvorane i svi se mogu ovoga uključiti. O parkur tečaju će više ispričati naš sljedeći gost e, Ivan Papa, voditelj i organizator. Ove godine imamo kao i dosadašnjih godina izložbu projekcije filmova na temu neiskorištenih gradskih prostora i općenito života ljudi u urbanoj sredini. Dakle, sljedeće događanje koje sam htjela istaknuti je već ovoga, uobičajeno E, uobičajena izložba fotografija na urbanu tematiku, izložba Nepokoreni grad, e, koja će se ove godine dogoditi u petak u 11 sati u Centru za mlade na Gazi. Možemo reći da je ove godine stvarno odaziv e, autora fotografija bio jako velik, javilo se na, za sudjelovanje na izložbi preko 30 autora sa preko 200 <clears throat> fotografija i zaista nije bio lagani zadatak izabrati E, e, fotografije koje će biti izložene, no E, nekakva nam je praksa da od svakog autora e, izložimo e, barem, barem jednu fotografiju pa, pa, će ta, pa je tako ovoga, nastao izbor za ovu godinu. Pozivam sve zainteresirane da ovaj, tijekom, ako ne mogu u petak, tijekom sljedećih mjesec dana pogledaju izložbu u prostoru Centra za mlade na Gazi. A velika nam je novost i ovaj handmade sajam koji se radi u subotu. Uh tako je handmade izložba, odnosno izložba rukotvorina, to je također aktivnost koju, događanje koje e, radimo prvi puta i zapravo smo e, htjeli popularizirati e, tu, kako da kažem, djelatnost, odnosno te naše kreativce kojih ima jako puno, izlagača se prijavilo za sada preko 35 s tim da se i dalje ovoga, <laughs> ljudi, ljudi prijavljuju svaki dan. Među izlagačima ima jako, dosta e, mladih e, dizajnera koji postaju ovaj, e, sve popularniji bilo u području dizajna nakita, odjeće, uporabnih predmeta i mislim da će ova izložba biti vrlo, vrlo zanimljiva. U istinu pozivam građane da se odazovu. Izložba će se održati u glavnom gradskom parku šetalištu Franje Tuđmana. Mislim da će biti jako veselo i šareno, da bi e, ugođaj bio bolji. Za vrijeme izložbe smo planirali još nekoliko događanja, između ostalog dvije dječje predstave koje će se dogoditi, e, odigrati također u parku na otvorenom. Prva je u 10, dakle u subotu u 10.30 u, u izvedbi kazališta tvornice Lutaka nova ekološka dječja predstava o zaštićenim E, životinskim vrstama u Hrvatskoj Živ, živ, živ koja je tek premijerno izvedena u Zagrebu prije nekoliko tjedana i u 12 sati e, dječja predstava Pinokio u izvedbi kazališta otvorenog pučkog učilišta Velika Gorica, e, a redatelj predstave Mario Kovač. Pozivam dakle roditelje da se odazovu sa svojom djecom i uvjerena sam da će im se zasigurno jako ovoga svidjeti predstave koje smo priredili, a za poslijepodne dnevni dio izložbe rukotvorina e, smo od 4 sata predvidjeli e, jedan DJ program ambientalne e, glazbe te u 6 sati poslije podne nastup svirača afričkih bubnjeva skupine Kenke Denke. još novosti su u okviru cijeloga festivala i ova večanja, događanja proteklih godina se državalo nekako u suradnji sa LED kolektivom, odnosno udrugom mladih poluga, sada se e, LED kolektiv potpuno odcijepio, izrastao iz nepokorenog grada, već evo drugu godinu za redom oni organiziraju svoj festival koji ćemo najaviti u idućoj emisiji, emisiji idućeg utorka. Udruga domaći i dalje nastavlja sa praksom večernjih programa, nešto drugačijih nego e, što su Karlovčani navikli protekli godina vidjeti i čuti. Prije nego što najavim događanja, malo bi se osvrnula na ovo što si rekao o LED festivalu i LED kolektivu, što nam je stvarno izrazito drago da se dogodilo i to je bio nekakav od e, ciljeva, <clears throat> osim već navedenih, e, dakle jedan od ciljeva našeg festivala nezavisne kulture i jačanje nezavisne kulturne scene u, u Karlovcu koja je nažalost e, već desetljećima zamrla i, e, i nije baš nešto pretjerano aktivna iako se u posljednjih 4-5 godina zaista vide e, značajni pomaci pa je tako kao što si rekao i E, led kolektiv, dakle e, ovaj, kolektiv mladih ljudi iz udruge mladih poluga zapravo e, započeo kroz suradnju s nama na organizaciji glazbenih, odnosno večeri elektronske glazbe u sklopu festivala Nepokoreni grad, međutim su tijekom godina ojačali u smislu da su spremni, da su, da su postali ovoga, spremni organizirati samo događanje i dakle sada organiziraju svoj festival pa, se, pa nam je tako nada da će se i kroz E, neke druge aktivnosti e, festivala Nepokoreni grad također tijekom vremena e, možda prerasti i ovaj, narasti kroz možda tako neke druge samostalne ili festivale. Znači da se kompletno Tako je, da. Mislim, ovo je jako, jako lijepi primjer i bilo bi super da se ovoga tako, ne znam, možda da imamo festi festival uličnog kazališta ili Eh, znači za svaki segment koji mi organiziramo da s vremenom toliko jača eh, odnosno da se stvori nekakva kritična masa ljudi koja će to ovoga, samostalno hendlati eh, u budućnosti. No dobro, dakle kao što si rekao imamo ovaj, dvije glazbene večeri, jedna je u petak na večer, druga je u subotu na večer Eh, ono što je eh, ono što je novost na nepokorenom gradu eh, je zapravo petak navečer gdje <clears throat> je predviđena gdje je predviđen glazbeni program u kojem sudjeluju bendovi što nije bio običaj dosadašnjih godina e, večer pod nazivom Samo ljuto na kojoj će nastupiti glazbeni sastavi iz Karlovca, Pule, Rijeke, iz Zagreba, odnosno sastavi Treavid, vid, e, de Pueblo, Bolesno Grinje, 15. Čeh i Baka Jaro e, i moramo odmah najaviti da će, da će nažalost zbog e, vremenskih neprilika dakle za petak se definitivno očekuje kiša pa će događanje umjesto kao što je bilo predviđeno na poligonu kinološkog će se održati u prostoru male scene Hrvatskog doma. Nadamo se da će Karlovčani popratiti ovo događanje, da će da, da u krajnjoj liniji organizirali smo jer smo uvjereni da postoji publika za <clears throat> ovu vrst glazbenog izričaja, isto kao i za e, subotnju večer kada po drugi put organiziramo večer elektronske glazbe, ali u e, području i Trensa ove godine radimo u suradnji sa e, nekoliko DJ-eva iz nekoliko kolektiva. Prošle godine dakle to uglavnom bio kolektiv Ministarstva psihodelija, ove godine iz nekoliko kolektiva, to su DJ-evi Njak, Zmao i Samoton, međutim sa posebnim veseljem e, najavljujemo i nastup e, sastava Double u području dub glazbe, inače članovi e, sastava su e, e, članovi bivšeg Radical Dub kolektiva i, i sigurni smo da, da, će se ovaj, da će ovaj nastup se svidjeti ovaj, posjetiteljima. Dobar dio festivalskih događanja se odnosi na dječje predstave, usmjeren je na, evo, na najmlađe naraštaje, pa kako je uopće došlo do odluke da se tijekom festivala održava toliko dječjih predstava, obzirom da to u samim početcima nije bila praksa. Da, dječje predstave smo ovaj, organizirali zapravo u prve dvije godine, mislim da ih uopće nismo počeli organizirati, pa je zapravo slučajno došlo do suradnje sa ovoga nekoliko kazališta koji se bave produkcijom E, dječjih predstava, međutim ove godine je to zaista velika novost. E, ove godine smo pripremili e, čak devet dječjih predstava koje će se održati svakodnevno počevši od četvrtka 23.6. zadnja je u četvrtak 30.6. Pa zapravo e, ovaj, neka želja, ideja oko organizacije tih dječjih predstava e, i slijedi jedan od naših ciljeva oživljavanja e, neiskorištenih gradskih prostora i e, nekako smo prepoznali da, je, da smo dosad nimalo ili najmanje aktivnosti organizirali za naše najmlađe sugrađana. Isto tako smatramo da, da su oni ti koji mogu najviše oživiti te gradske prostore, pa smo u tom smislu dakle, organizirali jako puno aktivnosti za njih. Ja bi sada nabrojala sve redom, e, dakle sve predstave će se održati u prostoru na otvorenom, e, u prostoru parka, šetalište e, doktora Franje Tuđmana i za E, kazališta Zorindom. E, e, ulaz na sve predstave je besplatan, kao i u ostalom na sva festivalska događanja. Sve predstave, evo moram, bez obzira što smo mi organizatori, moram reći da su super i da sam uvjerena da će oduševiti najmlađe i nadam se da će ovoga roditelji to podržati. Održavat će se sljedećim redom. Prva je u petak u 10.30 prije podne u produkciji e, kazališta Lutaka e, predstava Mala zelena gusjenica. Druge dvije su, kao što sam već najavila, u subotu e, za vrijeme trajanja izložbe, handmade izložbe, isto dakle u parku. Prvo u 10.30 ekološka dječja predstava Živ, živ, živ u produkciji kazališta Lutaka. Zatim u 12 sati <clears throat> predstava Pinokio E, otvorenog pučkog učilišta Velika Gorica u nedjelju, ovaj puta poslije podne, u produkciji e, glazbenog studija Oz iz Lovrana jedna jako lijepa također ekološka dječja predstava Drvo ima srce i bit će tu e, ovoga, puno iznenađenja. Mislim da će veseliti Najmlađe u ovoj predstavi sudjeluju i djeca, ali neću sada previše ovaj, najavljivati, neka to istinu bude iznenađenje. E, zatim je tu u ponedjeljak u 10.30 e, predstava kazališta Svarog Avionko se ženi u utorak u 10.30 e, u produkciji kazališta Lutaka dječja pred, e, odnosno ovaj puta e, musical za, najmanji uzrast musical Komadić u utorak poslije podne u 6 sati nastavljamo suradnju sa kućnim teatrom Škripcilom i predstavljamo predstavu Frki predstavlja kućni teatar Škripcikal u srijedu u 10.30 predstava dramskog studija Zorindom koja je tek u petak premjerno izvedena, znači predstava The Egg i u e, četvrtak u 10.30 dječja predstava Djevojčica iz tabla autorice Nikoline Manojlović, e, vračari Nikoline Dabca. E, inače, program festivala i ovoga letke na kojima imate ove sve informacije nabrojane možete svakodnevno naći i u Centru za mlade na Gazi, u nizu kafe barova u kojima se, znači u kafe baru Amadeus i Kohiba u kojima se održava dio festivalskih događanja, u Centru za mlade u Grabriku, u trgovini Mozaik i još ovoga nizu mjesta, pa ako niste zapamtili sada potražite svoj primjerak ovoga letka da vas, da vas vodi kroz ova festivalska događanja. I sad naravno ima i na internetu. Da, da, naravno ovoga, na internetu, na e, portalu Nepokoreni grad Info postoji e, i također i na portalima planetmagazin.net i na e, Facebook stranicama postoje detaljni ispisi svih festivalskih događanja. Kad, kad smo već kod predstava još bi navela dvije plesne predstave koje će se održati Tijekom trajanja festivala jedna e, je od njih predstava Molim meni slađu autorice Katarine Đurđević e, predstava će se održati u ponedjeljak 27.6. u 21 sat na ovom istom prostoru u parku gdje i dječje predstave, dakle i za što Zorindom. E, druga je u četvrtak 30.6. u 9 sati e, u novom gradskom prostoru kojeg još do sad nismo nikada koristili. E, to je e, početak tjesne ulice, znači ona prva uličica na početku Radićeve iza, iza Borova prema muzeju. To je predstava performing grupe Kamp e, koja djeluje u, u sklopu Centra za mlade na Gazi Inače, naša performing grupa svake godine ovoga jako voli promijeniti lokaciju i e, iskoristiti neki e, novi, dosad neiskorišten ovoga, gradski prostor, pa su eto tako za ovu godinu odabrale e, tjesnu ulicu. E, realizacija ove predstave koja se zove U prolazu surađuju sa video, sa video družinom gimnazije i e, mogu reći da je produkcijski vrlo inovativna, ali neću sada ovoga odavati točno o čemu se radi, dakle pozivam sve zainteresirane u četvrtak u 9 sati u tjesnu ulicu. Kako uspijevate izvesti ovako bogat festival preko, i rekla si sama, preko 30 e, događanja bez naplate ulaznica. Dakle, za sva događanja ulaznica nema, ulaz je besplatan, kako se to sve skupo može zaokružiti, pretpostavljam da su troškovi, pogotovo ovih glazbenih e, večeri i dječjih predstava e, dosta veliki. <laughs> Pa nije lako. Prvo moram reći da nije lako. U svakom slučaju se zahvaljujemo e, našim dosadašnjim dugogodišnjim donatorima, prvenstveno Ministarstvu kulture, Eh, gradu Karlovcu i Karlovačkoj eh, županiji, no također eh, ovogodišnji program ne bismo nikako mogli izvesti bez financijske pomoći otvoren, Open Society instituta, odnosno instituta Otvoreno društvo koje ono, čiji nam je projekt odobren u zadnji čas pa je zapravo organiza, ono, organizacija samog festivala zaista bila e, vrlo intenzivna e, i u zadnji čas. Naime, mi, poč, mi ovoga, festival se počinje organizirati negdje oko Božića. Znači oko Božića krećemo sa e, ovoga, pozivima, autorima na sudjelovanje bilo u području e, glazbene, e, filmske ili drugih izvedbenih umjetnosti. Međutim, e, bez obzira na prijave ili interes za sudjelovanje, mi naravno ne možemo sastaviti festivalski program dok nemamo zaokruženu financijsku konstrukciju. Ove godine se u istinu dogodilo da je to bilo jako napeto, jako u zadnji čas, nismo znali, tako da smo E, presretni e, da smo uspjeli to sve izorganizirati na vrijeme i nadam se uspješno. Nadam se da će sljedećih desetak dana pokazati ovoga da smo to ok napravili. E sad ovo što si me pitao za naplaćivanje ulaznica, naša dosadašnja praksa je e, svake godine, dakle da se ni na jedno festivalsko e, događanje ne naplaćuju ulaznice. Svake godine jesmo nekako ovoga na previranjima i u razgovorima bismo li to trebali da, da li bismo trebali naplaćivati ili ne, je, pogotovo u situacijama kada smo nekako na granici, međutim evo do ove godine smo uspjeli ovaj, e, donatorskim sredstvima e, pokriti sve troškove i, e, i nekako uspjeti ovaj, dakle, izorganizirati cijelu tu, produkciju bez, e, bez naplaćivanja ulaznica. Hoće li to biti tako i sljedećih godina, ne mogu ovaj, tvrditi ove, ovog trenutka, međutim to je tako nekakva dosta značajna odluka jer mislim novi e, financijskih sredstava e, sigurno osigurava e, Mm, drugačiji, drugačiju produkciju, odnosno što više novaca, to bolje i kvalitetnija ovoga produkcija. Dru... Ili više programa. Ili više, ili više programa, tako je. E, no, s druge strane, postoji ta želja da, da program koji nudimo e, bude besplatan, tako da, da, evo kažem, do ove godine smo to uspjevali donatorskim sredstvima, kako će biti sljedećih godina vidjet ćemo. Evo, našim proteklim emisijama često se E, postavilo pitanje naplate ili ne naplate ulaznice za kulturne programe, što u Karlovcu uglavnom je nekako mišljenje da se ne bi trebale plaćati ulaznice ako se radi o nekim e, događanjima koja se odvijaju zahvaljujući donacijama. Kako vi gledate na naplatu ulaznice za događanja u Karlovcu? Pojedini organizatori ovoga nekih e, javnih događanja dakle naplaćuju sad bilo govorili o gradu Karlovcu ili Zagrebu ili ne znam, nekom, nekom drugom gradu u Hrvatskoj. Znači, među organizatorima već pojedinim organizatorima postoji praksa naplaćivanja e, ulaznica bez obzira šta je to događanje pokriveno donatorskim sredstvima, među nekima ne. E, e, no, Kod organizatora koji to čine, odnosno koji naplaćuju, mislim da se jednostavno radi o slučaju da donatorska sredstva nisu dovoljna i dostatna da pokriju potrebne troškove. Obzirom da, mislim, tu, tu dakle govorim o e, događanjima čiji su e, organizatori e, neprofitne udruga, odnosno udruge civilnog društva. To su redom, to redom jesu ili bi trebala biti događanja kojima cilj nije zarada, profit, odnosno financijska dobit organizatora, nego, je, nego bi cilj trebao biti nekakvo obogaćivanje e, kulturne ponude grada i mislim da, mislim da to za sad i je slučaj. Do sposobnosti, vještine i sreće moguće je svakog organizatora koliko je dakle sposoban e, i vješt namaknuti e, kroz projekte potrebna ovoga sredstva da, da, da bi e, mogao osigurati besplatno događanje ili ne I, i to je također jedan od razloga neki od nas možda imaju više vještina sposobnosti i sreće neki možda malo manje ali Mm, u udruzi domaći se recimo nikako ne slažemo. E, znači postoje u svakom slučaju regularni putevi, a to su natječaji koji izlaze svake godine. E, bilo da se radi o Ministarstvu kulture, gradu, županiji ili nekim drugim donatorima o kojima smo svi obavješteni, svi natječaji izlaze u e, javnim glasilima i svi mi se možemo E, na njih e, javljati kao što konkretno u ovom slučaju udruga domaći i čini. Mi e, definitivno ne podržavamo praksu koju smo uočili u nekakvim jedinicama lokalne uprave i samouprave ili čak na nacionalnoj razini. Dakle, E, namicanja sredstava mimo natječaja. E, šta to znači? Da, e, da, da postoji praksa, da se iako postoje natječaji na koje, kažem, se mogu svi javljati projektnim prijedlozima, što mi činimo, postoji praksa ljudi da to nekako rade u individualnim dogovorima, da to baš nije najtransparentnije i domaći to dakle takvu praksu nikako ne podržavaju zato jer e, smatramo da to niti je pošteno prema e, e, ostalim udrugama civilnog društva koje, koje slijede nekakve transparentne politike, niti da je to ok prema građanima, niti da je to odgovoran odnos prema lokalnom ili državnom proračunu. Dakle, u svakom slučaju podržavamo nekakve transparentne prakse koje, koje postoje. Se čini da je ova tematika bi trebalo napraviti jednu posebnu emisiju po tom pitanju financiranja i plaćanja, ne plaćanja, ulaznica i... I E, obzirom da je vaš e, festival temeljno zamišljen kao festival koji kritizira na iskorištavanje gradskih prostora, koliko se stanje u Karolcu promijenilo tijekom posljednjih šest godina? jesu li se otvorili neki novi prostori za nezavisnu kulturu u gradu? Pa nažalost ne. <laughs> E, dakle, da, e, nažalost se nije, dakle svih ovih šest godina zapravo i dulje, ne samo udruga domaći, nego se ovoga e, tijekom godina rodilo i niz ostalih E, inicijativa građana ili e, registriranih udruga, e, bilo, da se radi o udrugama mladih ili udrugama koje na ovaj ili onaj način djeluju u području e, kulture i nezavisne kulture. Dakle, ovaj, svi mi nekako želimo da, postoji prostor, odnosno potrebne infrastrukture za koje smatramo da je, da, da je grad i E, dužan osigurati, odnosno dakle neka infrastruktura koja bi omogućila e, kontinuum djelovanja, odnosno e, također jačanje te nezavisne kulturne scene tijekom godine, odnosno tijekom duljeg perioda. Konkretno, znači govorim o nekakvom prostoru koji niti je postojao prije šest godina, niti postoji dan danas bez obzira na niz e, e, aktivnosti koje smo svi mi poduzeli bez obzira na niz e, obećanja koje je grad dao u proteklim godinama prostor koji bi omogućio svim oblicima izvedbenih umjetnosti da funkcioniraju tijekom cijele godine, no također i e, scenski prostor koji, klubsko scenski prostor koji definitivno najviše e, nedostaje u gradu Karlovcu i e, jer zapravo možemo vidjeti da, da sva ta događanja koja udruge civilnog društva organiziraju se organiziraju ljeti, odnosno tijekom Eh, od kraja lipnja do, do kraja kolovoza kada ljudi mogu uhvatiti lijepe sunčane dane i nešto napraviti na goloj livadi. Evo to je, to je situacija u gradu Karlovcu. Kad počnu padat kiše, više ne, to je to. Više, eh, znam da postoje mišljenja da je, da postoji nekakva ovoga scena, međutim eh, bez obzira što su sve aktivnosti, aktivnosti i te inicijative hvale vrijedne, ali ja nekakva e, sporadična i pojedinačna događanja koja se događaju u kafićima e, ne bi nazvala scenom. To, to, nije, to nije kulturna scena. Kažem, svaka čast i neka je što više takovih inicijativa jer to ipak znači da se nešto malo događa, ali to e, to ne predstavlja kulturnu scenu e, grada. Dakle, i dalje postoji ogromna potreba za, e, za infrastrukturom koja e, kontinuirano djeluje. Tijekom proteklih godina smo znači građanske inicijative i udruge u suradnji sa gradom došle do, došlo je do nekakvog napretka, do, do recimo artikuliranja e, zajedničke ideje ili vizije gdje smo se svi složili kako bi to otprilike trebalo izgledati i e, šta bi se to otprilike trebalo razvijati, međutim e, sad je potrebno, znači potrebni su nekakvi ovoga konkretni, konkretnije aktivnosti i konkretnija ulaganja e, od strane grada koja se ne događaju. Uvijek se nekako sve ove godine se dakle vrtimo oko te ideje Hrvatskog doma, rekonstrukcije, e, bilo većeg prostora ili manjeg većeg dijela ili manjeg dijela Hrvatskog doma ili da se radilo se to o maloj sceni ili maloj sceni sa popratnim prostorima, međutim E, konkretno se e, nije dogodilo ništa. E, grad i dalje nema niti scenski, niti klubski prostor. Situacija je dakle nepromijenjena kao što si rekla. Pitanja su otvorena ne, ne samo što se tiče Karlovca nego, općenito pitanja stanja nezavisne kulture u Hrvatskoj. Vjerujem da ćemo imati još u sljedećim emisijama prilike za pričati o ovoj tematici sa najrazličitim gostima, kako iz Karlovca, tako i šire. E, hvala na pozivu za emisiju i poruka e, svim građanima Karlovca. Vidimo se na Nepokorenom gradu. Lijep pozdrav. Zahvaljujem. Moj drugi današnji gost je Ivan Papa, organizator parkura radionice na festivalu nezavisne kulture Nepokorene grade 2011. Dobro večer. Dobro večer, pa mož malo, evo za početak za slušatelje koji ne znaju o čemu se radi, predstaviti uopće radionicu parkura. Znači, parkour radionica, odnosno tečaj ove godine što će se po prvi puta inače tu dešavati u Karlovcu, je u biti, ajmo reći, organizirani trening svakodnevni koji će se voditi od 22. do 26. lipnja i u biti što će ljudi imati prilike vidjeti, zapravo nekakve općenite vježbice, vježbe snage, koordinacije, vježbe balansiranja, E, izdržljivosti i slično. Te na kraju zadnji dan što će biti najinteresantniji možda za sve koji budu htjeli to vidjeti ili možda čak i isprobati će biti kratki performans u nedjelju 26. lipnja u 16 sati. A šta je konkretno evo sada malo taj parkur? Znači parkur općenito to je vještina kretanja, znači to nije sport nego klasificira se ili kao disciplina ili kao vještina. E, parkour tko god trenira, e, znači on se kreće okolinom bez ikakvih smetnji, znači bez ikakvih prepreka, on može prijeći bilo koju, ne znam, rupu, jamu, nešto, nešto ne toliko opasno, ali bit je da se kreće svojom okolinom neometano, sigurno i brzo. No, pa mnogi parkour e, uspoređuju ili ono što su vidjeli na televiziji sa nekakvim akrobatskim kretanjem, skokovima, sa ne, neke visine desetak metara sa krova zgrade, e, sa mosta. Dobro, znači to definitivno ne bi bio parkur, to su zapravo nekakvi ekstremi koji se više koriste danas i za filmsku produkciju i za televiziju i za razno razne reklame i takve stvari u biti općenito zapravo nisu nikome ni dobro došle niti ikome čine dobro parkour bi bilo zapravo nešto stvarno ono jednostavno, sigurno i brzo. Znači ako ja hoću preskočiti nekakav zidić koji me ometa da dođem ne znam na vrijeme na, bus, onda ću ja preskočiti taj zidić ako je ne znam visine i do 2 metra na primjer, popiti ću se na njega i sigurno ću se spustiti, ali neću komplicirati ću raditi nekakve akrobacije, nešto sada tu uljepšavati, ali meni je bit doći na taj bus, a ne zakasniti. Jel tako? A ima li parkour neke veze sa nekim vojnim disciplinama? obzirom da se govori dakle o efikasnom prelasku nekih prepreka, a ne sada da to bude vizualno atraktivno? Pa znači nekakvih, hajmo reći, e, vojnih disciplina, odnosno nešto, dalo bi se usporediti sa vojskom, jer e, parkur e, općenito povlači, znači parkur znači na francuskom zapravo poligon i zapravo to je nekako kao povuklo sve iz prošlosti do danas tu nekakvu teoriju gdje e, se ljudi osposobljavaju da se kreću okolinom neometano, e, sigurno i brzo i znači bit je e, preći taj nekakav poligon koji mi svaki put ajmo reći zamislimo i zapravo sve te zidiće, ograde koje mi vidimo u gradu, mi ih uvijek nekako iskorištavamo i naravno i čuvamo ih pri tome i ne, ne trgamo niti ne uništavamo. A Inače, sve to skupa izgleda kao sasvim nekakav obični trening gdje netko radi nekakve pokrete, pokušava to i povezati s vremenom i čisto zabaviti se i dobro se osjećati. Obzirom da u Karlovcu nemamo pravi poligon za parkur, e, gdje će se sve odvijati, koje ćete koristiti prepreke? Pa znači, pitanje po radionice, znači vezano za radionicu, mi ćemo koristiti više lokacija. To bi bilo znači, jedna od lokacija je Rakovac, atomsko sklonište, druga lokacija bi bio dom HV-a na Dubovcu, te još jedna lokacija je jako interesantna, inače na, na Dubovcu e, uza, samu, e, uza samo groblje, odnosno ulica Herta Turze i inače bude vjerojatno još nekakvih manjih lokacija gdje ćemo se možda tokom samog treninga i prebacivati s jedne lokacije na drugu, ali to bi sve bilo, ajmo reći tako, znači nekakve ograde, nekakvi zidići, e, sve što je na jednom mjestu, onako ajmo reći interesantno gdje ima više toga naslagano jedno do drugog, tako da mi to možemo i povezivati i da jednostavno više ljudi radi nešto istovremeno. Evo, sastanak je već e, sutra u 18 sati. 18 sati, tako je, znači ispred e, sportske dvorane u 18 sati sutra se vidimo. E, prvi dan će biti biti samo kratak, zapravo razgovor malo duži, ali i kratak trening na kraju svega toga, tako da uvedemo ljude općenito u to kako bi to izgledalo, što ćemo raditi i tako dalje. Dakle, mogu se i uključiti oni koji sutra neće stići. Naravno, da kako, znači prijave su biti dan danas, ali svatko ko se god bude htio osobno, mislim, želio priključiti ili gledati, slobodan je javiti se, odnosno pojaviti se u 6 sati e, popodne, znači ispred sportske dvorane, tamo ćemo se uvijek sastajati, pa onda dalje ćemo odlučivati gdje ćemo već kretati i tako dalje. Znači svaki dan će biti sastanci prvi ispred sportske? Tako je, svakim danom u 6 sati se nalazimo ondje i onda krećemo na trening. Čekat ćemo recimo recimo po tak 20 minuta i, onda trening. možeš mi reći koji su voditelji cijelog tečaja? E, voditelji, odnosno instruktori na ovogodišnjoj zapravo radionici će biti iskusni treseri, odnosno ljudi koji treniraju parkur E, odnosno dečki iz Osijeka, njih dvoje, te dečko iz Zagreba koji su već svi skupa zajedno, ajmo reći imaju staž već blizu 20 godina svi zajedno kada bi zbrojali godina treniranja, te tu sam naravno i ja kao predstavnik e, Karlovca, ali uglavnom imat ćemo i pomoćne instruktore, pomoćne instruktorice za djevojke i u biti pomoćne instruktore koji, su, koji treniraju su dugo godina tu i iz Karlovca i iz Zagreba kako je uopće došlo do uključivanja parkura u festival nezavisne kulture Nepokoreni grad, obzirom da se radi o jednoj, evo tako, sportskoj disciplini ili vještini, e, nije direktno kultura u priči? A pa u biti općenito zainteresiralo me i privuklo me čisto radi toga sam vidio da i festival sam po sebi uključuje razno razne neiskorištene prostore. A, ja bi povukao tu tezu gdje mi isto kada treniramo, mi isto iskorištavamo te neke prostore koji inače, ajmo reći, nisu baš iskorišteni. Na primjer nekakvi zidić koji stoji čisto zato da drži nekakvu zemlju da se ne, da ne, dođe do odrona, mi to iskoristimo za, ne znam, za neke vježbice, za, za skokove i tako dalje. E, također, e, bila mi je želja pokazati, znači nekako da dođe do toga što je došlo, znači da dođe do tečaja parkura u Karlovcu. E, bio sam se javio, pokazao svoje fotke i, i video koji sam zadnji bio radio i to sam poslao na nepokoreni grad i eto, jednostavno desilo se. <laughs> Znači krenula je neka komunikacija? Krenula je neka komunikacija, tako je i jednostavno i ta riječ parkour se lagano krenula širit gradom i, i šire, tako da evo, meni je stvarno jako drago što je došlo do toga. Vjerujem da će pobuditi i pažnju i interes građana. Evo ili koliko sam već čuo da ima i dosta interesa za ovo, da se dosta ljudi već prijavilo. Pa ima, evo znači ljudi se polako prijavljuju što mi je jako drago i čak e, to su ljudi koji su van županije, van grada, znači Zagreb, e, Zadar. E, Biće znači stvarno puno ljudi, barem ono što ja očekujem, da, da će biti barem 20 do 30 ljudi koji će htjeti vidjeti, htjeti isprobati nešto novo i jednostavno trenirati vještinu koja je zapravo besplatna i svima dostupna. I nije potrebna dodatna oprema I naravno nije potrebna nikakva dodatna oprema što je veliki plus u svemu tome nego sve što vam treba su zapravo nekakve udobne tenisice za trčanje ili što god u čemu se osjećate ugodno, nešto što se može iskoristiti e, općenito kao za bilo koji drugi sport, te trenirka i majca i to je sve zapravo. Ok, evo Ivane, puno ti hvala. Ne znam, ako još imaš nešto za reći, samo za kraj. Pa ništa, evo, hvala vama što ste me pozvali na, na, na, emisiju i u biti ja se jako veselim sutrašnjem danu, tako da jedva čekam kako će to ispasti i ništa, vidimo se. No, pozivamo sve zainteresirani da se priključe u parkour tečaj koji nisu stigli se prijaviti na nepokoreni grad e, gmail.com ili domatski domatski.hr mogu se evo osobno sutra pojaviti 18 sati ispred sportske i uključiti se u parkur e, tečaj. Mi ćemo evo i sljedeći utorak e, pričati o festivalu Nepokoreni grad koji traje sve do tamo 30. lipnja. Nekako se tu preklapa sa LED festivalom koji ćemo konkretno najavljivati idući utorak. Evo, poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili na internetskim stranicama stanicamir.org, domatski.hr ili planetmagazin.net. Emisija o civilnom društvu, sektor 3, emitira se zahvaljujući donaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Do slušanja, želim vam ugodan ostatak večeri.